بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد o'tgan darsimizda hijrat masalasiga kelib to'xtagan edik balkim hijratdan nabiy sallallohu alayhi vasallam ashoblari habasha eliga hijrat qilganlari to'g'risida gəb bu qanıdır. Bugünkü dərsimizi ibn abbos roziyallohu anhuni sahih Buxaridə etkən rivayətləri mənəm dərsi boshlashga hərəkət qilamiz an ibn abbas roziyallohu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə li 40 sana فمكث بمكة ثلاث عشر سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik 40 yoshlarida keldi va mana shu payg'ambarlik kelgandan keyin u kishi makkada 13 yil turdilar va mana shu 13 yildan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam hijratga buyurildilar Alloh taolo tomonidan shundan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib muhojirlarida hijrat qilgan Madina diyorlarida 10 yil turdilar va nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu muhojir qilgan madinada oltmish uch yoshlarida olamdan o'tdilar nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shu hijrat qilishlikni tushlarida ko'rganlarida aytadilarki bu ham hadis sahih buxoriyda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki manga bir xurmozor ko'p bir bog' ko'ringan edi shunda man buni yamoma yoki hajar deb o'ylagandim natijada u yasrib bo'lib chiqdi deydilar yasrib bu madinani eski ismi madinani eski ismi nabiy sollallohu alayhi vasallam madinaga kelgan vaqtlarida madina ahlilari madinani yasrib deb nomlashardi va nabiy sollallohu alayhi vasallam bu madinani madi al madina shahar balkim islomiy mamlakatning asosi bo'lgan eng birinchi musulmonlar shahri bo'lib nomlandi va shuningdek nabiy sallallohu alayhi vasallam toyiba va toba degan nomlar bilan nomlaganlar ammo hijrat masalasiga nabiy sallallohu alayhi va vasallamni hijratlariga keladigan bo'lsak nabiy sallallohu alayhi va sallam ashablari mana shu habasha hijratidan keyin haqiqatda undan ham qattiqroq qiyinchilikka va torlikka yo'liqishdi va nabiy sollallohu alayhi vasallam har doim odamlar hajga kelganda va yig'ilishlar bo'lganda mana shular orasida yurib qavmlarga o'zlarini ko'ndalang qilardilar aytadilarki kim mani kafillikka oladi hattoiki man liuballiga kalama robbi Rabbimni so'zini yetkazishligim uchun kim menga yordam beradi kim menga kafolatlik o'z kafolatiga oladi degan gaplarni gapirib nabiy sollallohu alayhi vasallam qabilalar orasida shundoq yurardilar lekin nabiy sollallohu alayhi vasallam qayerga kelmasinlar uni ortidan abu lahab va shunga o'xshagan odamlar nabiy sallallohu alayhi va sallamni odamlarga yomon ko'rsatib u kishini nabiy sallallohu alayhi va sallamni yomon otlar bilan nomlab u kishi sehrgar yoki jinni va bu kishini sizlar bilmaysizlar u kishini biz bilamiz bizni qavmimizdan chiqqan odam deb yomonlab odamlarni u kishidan ranjitardi lekin alloh subhanahu va taolo xohlagan narsani bandasi hech qachon to'solmaydi alloh subhanahu va taolo nabiy sollallohu alayhi vasallamga madina ahlini yo'liqtirdi Aws va Hazraj qabilalaridan tashkil topgan bu Madina ahli Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan yo'liqishdi va nabiy sollallohu alayhi vasallamga bay'at berishdi mana shu bay'at berishgandan keyin nabiy sollallohu alayhi vasallam sahobalarga hijrat qilishlikka ruxsat berdilar va ana shu hijrat qilgan odamlarning eng boshida nabiy sollallohu alayhi vasallamni ashoblarini ichidan o'zlari Madinaga o'qituvchi balkim muallim deb nomlanadi ustoz qilib jo'natilgan sahobiy radhiyallohu anhu Mus'ab radhiyallohu anhu bo'ladilar va kunlar o'tib Abu Bakr radhiyallohu anhu ham hijrat qilmoqchi bo'lganlarida Nabiy sallallohu alayhi va sallam sabr qiling dedilar abu bakr as sohbata ya rasululloh birga safa, birga hijrat qilamizmi ya rasululloh deganlarida sabr qiling dedilar va mushriklar makka mushriklari nabiy sallallohu alayhi va sallamni madinada madina ahllari kutib turganini va ular nabiy sallallohu alayhi va sallamga nusrat bermoqchi bo'lganlarini bilishdi va u kishi Madinaga yetib boradigan bo'lsa, bo'lsalar natijada ularga bir qarshi bir qo'shin bo'lishligini bilishdi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'ldirishlikka qaror qilishdi. Hattoyki Abu Jahl etdiki, biz har bir qabiladan bir kuchlik yigitni olib kelib ana shu holatda yig'ilib nabiy sollallohu alayhi vasallamni bir odamni urishligida urib o'ldiriladigan bo'lsa nabiy sollallohu alayhi vasallamni qoni butun qabilalarga tarqalib ketadi-da hattoki banu abdumanof va banu hoshim nabiy sollallohu alayhi vasallamni qonlarini qasosini talab qilisholmaydi va biz uni faqat diyasi ya'ni qon haqqini to'laymiz va shu bilan biz qutulamiz deb o'ylashdi lekin alloh subhanahu va taolo aytadiki innahum yakiduna kayda va akidu kayda ular xila qilishadi va manam ham ularga qarshi xila qilaman Alloh aytadiki yuhadi'unalloha va huwa khadi'uhum Allohni aldamoqchi bo'ladi ular Alloh ularni aldab qo'yadi deydi shuning uchun alloh subhanahu va taolo nabiy sallallohu alayhi va sallamga ana shu o'ldirmoqchi bo'lgan kechada hijrat qilishlikka ruxsat berdi shu kuni tush vaqtida nabiy sallallohu alayhi va sallam abu bakr anhu ning uylariga kelib hijratga ruxsat berganliklari berilganliklari to'g'risida xabar beradilar shunda abu bakr radhiyallohu anhu ya rasululloh men ikkita tuya tayyorlab qo'ygandim ya rasululloh deydilar shunda Nabi sallallohu alayhi va sallam agar bo'ladigan bo'lsa uni haqqi bilan bo'ladi ya'ni pulini to'layman dedilar bu dalolat qiladiki odam iloji boricha Allohning diniga chaqirib va Alloh uchun ish qilib turgan vaqtida birovlarni minnatiga qolmaslikka harakat qilishlik kerak. Hattoyki da'vat qiluvchini obro'si salomat qolishligi va yuzi oq bo'lishligi va odamlarni minnatiga qolmasligi uchun vaholanki abu bakr radhiyallohu anhu to'g'risida nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki odamlar agar minnat qiladigan bo'lsa o'sha minnatga abu bakr haqlidir deb aytadilar lekin shunda ham bo'lsa ham nabiy sallallohu alayhi va sallam har bitta ahvollarida o'zlari hayotlarini sabablarini va turmushlarini sabablarini o'zlari qaraganlar va nabiy sollallohu alayhi vasallam abu bakrni suhbatlarida kechqurun chiqib ketishdi va o'rinlariga ali roziyallohu anhuni yotqizib ketishdi hatto ular o'ldirmoqchi bo'lib kirishgan vaqtda u kishini o'rinlarida alini topishdi abu bakr va nabiy sollallohu alayhi vasallam uylaridan chiqib borib Savr tog'ida 3 kun qolishdi va atroflar tinchigandan keyin chiqishlik maqsadida mana shu o'rinda kutib turishdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari Abdurrahman xabarni nabiy sallallohu alayhi sallam ham otalariga yetkazib turardilar quraysh bu xabarni bilgan bilishgandan keyin nabiy sallallohu alayhi sallam va sohibini qidirishlikka Hatto hattoiki kimda kim o'ligi yoki tirigini olib ketadigan olib keladigan bo'lsa 100 ta tuya berishligiga va'da berishdi ular qidirib hatto Savr tog'ini eshigiga kelib kirish joyiga kelib to'xtashdi. Alloh subhanahu va taolo o'z qudrati bilan o'z o'zini suyukli payg'ambarini saqladi va mana shu o'rinda abu bakr roziyallohu anhu nabiy sollallohu alayhi vasallamni himoya qilishlik maqsadida juda qattiq qayg'uga botdilar hattoki aytdilarki ketishgandan keyin ya rasululloh agar ular oyoqlarini tagiga qarashganda bizni ko'rishardi deganlarida aytdilarki xafa bo'lmang Alloh biz bilan Alloh ikki kishi uning uchinchisi Alloh bo'lgan lar to'g'risida nima deb o'ylaysiz dedilar mana shu qissani Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki illa tansuruhu faqad nasarahulloh agar sizlar yordam bermaydigan bo'lsanglar Alloh subhanahu va taolo o'zi yordam berdi faqat akhrajahu allazina kafaru Allohga kofir bo'lganlar chiqarishdi işte. idhuma fil g'or ular g'orda o'tirishgandi iz yaqulu li sohibihi la tahzan nabiy sollallohu alayhi va sallam o'zini sohibiga aytdiki la tahzan xafa bo'lmang innalloha ma'ana Alloh biz bilan mana shu o'rinda Abu Bakr radhiyallohu anhu ni ham juda bir ulug' fazilatlari borki Qur'onda alohida suhbat nomi bilan do'stlik birodarlik va sahobiylikni xususiyati alohida zikr qilinib iz yaqulu li sahibihi la tahzan mana shu oyat Abu Bakr radhiyallohu anhu ni la'natlaydigan bir Allohning xor maxluqlari bo'lgan rofizalarga juda bir yoqimsiz oyat bo'lib hisoblanadi. Sabab Alloh sohibi do'sti deb nomlangan Abu Bakr mana shu oyatda maqtalgan va alohida bir xususiyatni ham zikr qilingan. Radiyallohu anhu arba. Hatto mana shu holatda Abu Bakr radhiyallohu anhu ning xafa bo'lganlari o'zlarining hayotlari emas, balkim Nabiy sallallohu alayhi va sallamni da'vatlari va u kishini yurgan yo'llariga g'am qilgan holatlar holatlarida juda qattiq qayg'uga cho'kdilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zini ajoyib bir qudrati bilan saqladi. Mana shu Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'orda o'tirgan e, bo'lgan holatlaridagi va mushriklar kelib e, Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ko'rmay qolgan ko'rishmay qolganligi to'g'risida har bir har xil qissalar keladi o'sha nabiy sollallohu alayhi vasallam o'tirgan g'orlarida o'rgimchak in e, o'rgimchakni ini bo'lganligi va bir e, musicha kelib e, yoki kaftar kelib boyagi g'orni og'ziga uy solganligi va hokazo shunga o'xshagan narsalar rivoyat qilinadi bularning hammasi isnodlari sahih emas muhaqqiq olimlarni aytishligi bo'yicha o'zi aslida ana shu musichasiz yoki kaftarsiz yoki e, o'rgimchakning inisiz Allohni hech qanaqa bir sababsiz to'g'ridan to'g'ri saqlab qo'yishligi o'sha o'rgimchak bo'lib saqlagandan ko'ra odamni aqlini olib qo'yadigan darajada bir ajoyib va Alloh subhanahu va taolo Nabiy sallallohu alayhi va sallamni mashq holatda saqladi va ular mana shu holatdan qutulib Madinaga qarab yo'l olishdi, hattoki yo'lda ancha safardan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Madinaga yaqinlashib Amr ibn Auf qabilasini oldida kelib shularda mehmon bo'lib ularni oldida bir necha kun qoldilar shundan keyin Madinaga kelishdi va Madina ahli Nabiy sallallohu alayhi va sallamni va sohibini juda bir katta quvonch bilan kutib olishdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hijratlarida juda bir ko'p voqealar bor. va har xil qissalar bor ba'zilari sahih ba'zilari sahih emas biz qisqachasi aytganimiz shu vaholanki bu masalada gap ko'p va ibn abdul vahab rahimahulloh aytadilar aytadilarki "Wal hijratu al intiqalu min baladi shirki ila baladi islam hijrat deganimiz u kufr shahridan kufr elidan islom eliga islom shahriga ko'chishlik haqiqatda hijrat deganimiz masalasi juda har xil hukmlarga ega bo'lgan va har xil hukmlarni o'z ichiga olgan masalalardan biri lekin biz mana shu masalada mana shu vaqtda mana shu asrni imomlaridan bo'lgan Sheyx Muhammad ibn Solih al uthaymin rahimahullohning gaplaridan o'qib qisqacha bayon qilishlikka harakat qilamiz. U kishi aytadilarki, shirk yoki kufr diyori degani u unda kufr belgilari ochiq qilinadigan va islom belgilari o'chirilgan elni shirk va kufr diyori deb aytiladi islom shiorlari ya'ni azon va namoz va jamoat va hayitlar va juma om shaklda qilinmaydigan shaharlar ular kufr diyorlari bo'ladi nimaga om dedilar sababi ba'zi bir kufr shaharlarida mana shu narsalar bor ba'zi bir shahar ba'zi bir diyorlarida namoz bo'lishi mumkin ba'zi bir joylarida masjidlar bor azon etilishligi mumkin jamoat va ba'zi joylarda hayit namozlari o'qilishi mumkin bu ibodatlarni ba'zi joylarida bo'lishligi bu islom diyori deb etilishlikka haqli bo'lmaydi shuning uchun biz tepada aytdikki om holatda musulmonlarni eliga o'xshab masjidlar ochiq va azonlar etilgan va namozlar qoyim qilingan va jamoatlar bor va hokazo mana shunday islom belgilari butun xalqda joriya bo'lgan holda bo'lgan diyor u musulmonlar diyori deb hisoblanadi ibn abdul vahab rahimahulloh so'zlarini davomida aytadilarki val hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min baladi shirk ila baladi islam hijrat bu ummatga shirk shahridan shirk diyoridan islom diyoriga ketishlik mana shu ummatga farzdir deydilar va hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a mana shu hijrat qiyomat qoyim bo'lgungacha boqiy bo'lib qoladi hukmi nimaga bu gapni aytyaptilar muhammad ibn abduhab rahimaulloh sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam makkani fath qilganlaridan keyin aytadilarki la hijrata ba'dal fath valakin jihadun va niyya fa idza istunfirtum fanfiru dedilar la jihada la la hijrata ba'dal fath fath makka fath bo'lgandan keyin undan keyin hijrat yo'q ya'ni hijrat yo'q degani bu umuman hijratni hukmi yo'q degani emas balkim makkadan hijrat yo'q degan ma'noda sababi makka islom diyori bo'ldi musulmonlar diyori bo'ldi bundan keyin oldin makkadan hijrat qilingan bo'lsa hozir Makka diyoridan hijrat qilinmaydi degan ma'noda. Walakin jihadun niyya. Balkim Alloh yo'lida jihad va niyat bordir. Va idastunfirtum fanfiru. Agar musulmon hukmdori tarafidan Alloh yo'lida jihad qilishlik uchun chaqiriladigan bo'lsa, fanfiru unda chiqinglar, javob beringlar degan ma'noda. Demak, bu hadisning ma'nosi hijrat yo'q degani emas umuman balkim islom diyori bo'lgan makkadan hijrat yo'q ammo hijratni umumiy hukmi qiyomatgacha qolgan hukm bunga dalil aytadilarki إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض farishtalar ularni o'zlarini nafslariga zulm qilgan holatda jonlarini olib turgan odamlarga aytishadiki fima kuntum qanday holatda bo'ldinglar nima ish qildinglar ahvolinglar qalay edi deganda qalu kunna mustad'afina fil ard biz yerda zaiflar qatorida edik ya'ni kufr yillaridan hijrat qilmadik va shariatimizni oshkor qilmasdan yurdik shunday mana shu holatda deyishdi işte. Qalu alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha? Allohning yeri keng emasmidi? Nima uchun unda hijrat qilmadinglar? Fa ulaika ma'wahum jahannam. Alloh aytadiki, ularni o'rni jahannamda. Wasa'at masira. U juda yomon joydir. Illal mustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faqatgina ular uzrli bo'lgan odamlar borki, ular erkak va ayollar va yosh bolalar haqiqatda ular zaifdirlar va ular hech qanaqa hiyla yoki yo'l hiylaga ham ega emaslar va yo'lini ham bilishmaydi Alloh aytadiki fa ulaika asallohu ayyafu anhum Alloh ulardan afu qiladi va kanallohu afuvan g'afura Alloh afu qiluvchi va gunohlarni kechiruvchi zotdir وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أي مانغا إيمان كيلترغان بندلارم ماني يرم كين ماني يلغز أزم جاجنا إبادة خليلار دب الله سبحانه وتعالى بيروت قال البغوي رحمه الله إمام البغوي رحمه الله يتلك سبب نزول هذه الأم هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا بو آيات nozil bo'lishligini sababi Makkadan hijrat qilmagan musulmonlar to'g'risida va Alloh subhanahu va taolo ularni iymon nomi bilan nomladi sababi hijrat qilmaslik bu kufr emas balkim gunoh bu shuning uchun hijrat qilmaganligi uchun ularni kofir demasdan balkim iymon sifati bilan nomladi lekin bu haqiqatda qodirlik bo'lgan vaqtda hijrat qilmaslik bu gunoh bo'ladi kelajakda hijratni ahvollari keladi ala al hijrati as sunnah sunnatdan ya'ni hadisdan e, hijratni borligiga balkim qiyomatgacha bo'lishligiga dalil nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها hijrat tavba to'xtamaguncha to'xtamaydi tavba qachon to'xtaydi tavba hatto quyosh botish botgan tarafidan chiqmaguncha tavba to'xtamaydi demak qiyomatgacha hijrat hukmi qoyim ekan mana shu asosdan hijratni hukmlariga ko'chamiz avvalo kufr diyorlariga safar qilishlik shundan keyin kufr diyorlarida yashashlik to'g'risida qisqacha aytib o'tganlar ibn usaymin rahimahulloh. sababi hijrat qilmasdan kufr diyorlarida qolishlik yoki kufr diyorlariga shunchaki safar qilishlik bu ahvollarda musulmon odamning diniga va xuluqiga va oila ahliga va bola chaqasiga bo'lgan juda katta ziyonlar bor shuning uchun bu masalalarga qisqacha to'xtalib o'tishligimiz lozim bo'ladi birinchidan kufr diyorlariga safar qilishlik hukmi ibn taymiy rahimaulloh aytadilarki kufr diyorlariga safar qilishlik asl joiz emas mumkin emas faqatgina uchta shart bilangina mumkin bo'ladi birinchi sharti ana shu ana shu safar qiluvchida kufr diyorlarida bo'ladigan dinga qarshi bo'lgan har xil har xil shubhalarni qaytaradigan ilm bo'lishligi lozim bo'ladi. Ya'ni o'zi o'zi bo'lgan islom dini va iymon ahkomlari va kufrlarga, kufr egalariga bo'lgan muomalalar shunga o'xshagan narsalarni ahkomlarini bilib ularning shubhalari bo'ladigan bo'lsa ana shu narsalarni o'zidan odamlar yoda tursin o'zidan difo qilishlikka qodir bo'ladigan darajadagi ilmi bo'lishlik kerak bu shubuhot bobida ikkinchisi ana shu kufr eliga borganda ularda darhaqiqat biz bilamizki musulmonlarda halol bo'lgan narsa ba'zida ularda harom bo'lishi mumkin, lekin yana musulmonlarda ko'p harom bo'lgan narsalar ular uchun halol dek muomala qilishadi ular. Shuning uchun ana shu diyorlarda bo'lgan har xil shahvoniy muharram narsalardan o'zini saqlashga qodir bo'ladigan darajadagi iymon bo'lishlik kerak. Birinchidan shubhalardan saqlaydigan ilm va ikkinchidan shahvoniy nafslar nafsi shahvoniy masalalariga qarshi keladigan unda iymon bo'lishlik kerak 3-chidan uchinchidan 3 sharti ana shu kufr eliga kufr diyoriga safar qilishlikka haqiqatda hojati bo'lishlik kerak hojat degani u degani shunchaki dam olishlik degani emas yoki kufr diyorlarini tomosha qilishlik bu hojat emas sababi iymonni saqlashlik va dinini salomat qilishlik buni ustida ustun turadi hojat deganimiz masalan bir odam uni kasalligi bor tansolligi joyida emas uning kasaliga shifo topishlik Allohning qo'lida lekin ana shuni sababi u bilishligi bo'yicha kufr diyorlarida shuni natijasiga yetishligi mumkin musulmon diyorida shuni topishlikdan ojiz bo'ldi yoki mana shu odamga joiz bo'ladi u yoki shunday bir bilimki musulmon diyori ana shu bilimga hojat hojati bor va bu bilimni musulmon diyorida talab qilishlik iloji yo'q mana shu holatda tepadagi shartlar bilan birga safar qilishlik mana shu holatda shunchaki borib ma'lumot olib kelishlik uchun safar qilib qaytib kelsa bo'ladi ammo iqoma masalasi bu undan ham xatarliroq sababi qancha qancha odamlarda tajribada bo'ldiki kufr diyorlariga borib ana shu xalqqa aralashib shular bilan birdek yashagan odamlarning ko'pchiligi dini va iymoni va xuluqi natijasi yomonlikka bordi shuning uchun bu safarga iqomaga xatarligi bo'lganligi uchun ibn rahimahullah rahimaulloh ki ana shu kufr diyarlarga diyarlarda iqoma qilishlik va shu kufr diyarlarda yashashlik uchun yana ortiqcha ikki shartni etadilar birinchisi tepadagi etilgan ilm va iymon va shuningdek o'zini iloji boricha dindan adashmaslik va shahvoniy nafslariga ergashmaslik va shuningdek kofirlarni kofir deb bilishlik va qalbida bo'lgan ularga bo'lgan nafrati bo'lishligi kerak va ular islom dushmanlari ekanligi bilinishligi kerak ammo ular bilan muhabbatlari bo'lsa va muvolatlari bo'lsa ular bilan xuddiki bir musulmonlardek yashashlik bilan qalbi xotirjam bo'lgan holatda bo'ladigan bo'lsa bu haqiqatda uni iymoniga xatarligi sabab alloh taolo aytadiki لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bandalar ularni Alloh va rasuliga qarshi bo'lgan odamlarni yaxshi ko'rgan holatda topmaysiz. Ana shu Alloh va rasuliga qarshi bo'lgan odamlar ularni otalari yoki bolalari yoki birodarlari yoki qarindosh urug'lari bo'lsa ham ularni yaxshi ko'radigan qavm emas ular. Alloh aytadiki: "Ey Allohga iymon keltirgan bandalar, Yahudi va nasoralarni o'zingizlarga do'st qilib olmanglar. Ular ba'zilari o'zlarining do'stlari va kimda kim ularni o'ziga do'st tutadigan bo'lsa, ular shulardan bu hisoblanadi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, kimda kim bir qavmni yaxshi ko'radigan bo'lsa, u shulardan bo'ladi. Shuning uchun ba'zi bir ana shu diyorlarda yashagan musulmonlar ba'zi bir dunyoviy masalalarda orqada qolgan musulmonlardan ba'zi bir nafratlanishlik seziladi yoki ularni past sanashlik va ana shu dunyoviy masalalarda taqaddumga erishgan kofirlarni bir yaxshi ko'rishligi seziladi bu juda bir xatarli narsa olimlar aytishadiki musulmon qanchalik bir dunyo masa, dunyoviy masalada orqada qolgan bo'lsa va hattoki diniy masalada ham pastroq bo'ladigan bo'lsa, aroq ichadigan bo'lsa, o'g'irlik qiladigan bo'lsa ham va ba'zi bir shar'iy muxolifalari bo'ladigan bo'lsa ham, u qanday holatda bo'lsa ham u musulmon mana shu yerda yashashlikka eng haqlik bo'lgan odamdir. shuning uchun ba'zilar hozirgi musulmonlar bunaqa hozirgi musulmonlar orqada qolib ketgan ular taxallufda deyiladi bu so'zlar juda xatarlik orqada qolishlik Allohni va rasulini tanimaslik bu dunyo hayotini nimaligini bilib bilmaslik oxirat haqiqatini tushunmaslik agar orqada qolishlik bo'ladigan bo'lsa payg'ambarlarni otasi Abu e, payg'ambarlarning otasi bo'lgan Ibrohim alayhisolatu vassalam orqaga orqada qolgan bo'lib hisoblanar ekanlar. Agar bularni ta'riflari to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Vaholanki u kishi Alloh subhanahu va taoloning xalili Xalil Allohga eng yaqin bo'lgan do'stdir. Shuning uchun dunyoviy masalada odamni oldinga yoki orqaga qo'yishlik bu haqiqatda pastkashlikdan va iymonni zaifligidan bo'ladi ammo Alloh subhanahu va taoloni dini tanigan odam Alloh subhanahu va taoloni dini qadrlagan odamni qadrlaydi va Allohni dinni qadrlamagan odamni qadrlamaydi Allah subhanahu va taolo aytadiki, "Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir." Sizlarni Allohning oldida eng karomatli, hurmatligilar eng taqvodorlar deydi. Demak, kufr, kofir bo'lgan odam musulmon qanchalik orqada bo'lsa ham, u nima bo'lsa ham, u iymon egasi. Unda oz bo'lsa ham Allohning dini va iymoni va oz bo'lsa ham taqvosi bor va ammo kofirda bu narsani zarrachasi yo'q shuning uchun mu'min musulmon har doim aziz va Alloh subhanahu va taolo kofirlarni etadi kofirlar to'g'risida etadiki kofirlar to'g'risida aytadiki hum kal an'ami bal hum adallu sabila ular hayvonga o'xshaydi balkum bal hum adallu sabila bundan ham qattiqroq adashlikda shuning uchun mana shu masalaga e'tibor berishlik kerak mana shu diyorlarda turganlar ikkinchi sharti tepadagi shartlarga ziyoda ikkinchi sharti islomiy amallar oshkora holatda amal qilishlikka qudrati bo'lishlik kerak. Namoz, jamoat va juma va hijob va shunga o'xshagan amallar ochiq holatda va hech qanaqa bir ojizsizlik bilan amal qilishlikka iloji bo'lishlik kerak bu shaxslar emas butun odamlar ammo shaxslar bobiga keladigan bo'lsak ba'zi bir musulmon diyorlarida ba'zi bir musulmonlarga torlik qilishlik mumkin ba'zi bir hukumatga qarshi chiqqanlar yoki fitna qilganlar va shunga o'xshagan shaxslar butun islomiy tarixda ham bo'lgan yoki podshoh zolim bo'ladigan bo'lsa o'ziga yoqmagan odamlarga ziyon yetkazmoqchi bo'lishlik mumkin imom ahmad rahimaullohni ahvollarida bo'lgandek ba'zi bir shaxslarga torlik qilishlik bu uni kufr e, diyorlari deb nomlanishlikka sabab bo'lmaydi balkim biz gapirib e, bu olimlarni gapini naql qilib turganimizda e'tibor berishlik kerakki u umumiy butun odamlarga va shundan keyin kufr diyorlariga safar qilib mana shu diyorlarda istiqomat qilishlikni sabablari har xil bo'ladi ba'zilari yaxshi va ba'zilari xatarlik shularning biri kufr diyoriga safar qilib maqsad ularni va ana shu diyorlarda bo'lgan musulmonlarni Allohning diniga chaqirishlik. Bu haqiqatda ana shu da'vat qilib turgan odamda ilm va iymon bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqatda eng katta amallarni birini ado qilgan bo'ladi. Balkim bu Alloh yo'lida jihad qilishlikni biri. Sabab Alloh subhanahu va taoloning dinini yetkazishlik va odamlarga hujjat qoyim qilishlik bu payg'ambarlarning vazifasi va payg'ambarlarning vazifasini ado qilishlik bu har bitta musulmonga sharaf bo'ladi shuning uchun bu maqsadda safar qilishlik balkim o'sha diyorlarda turib musulmonlarni ana shu diyorlarda bo'lgan musulmonlarni dinini saqlashlikka harakat qilishlik va ana shularni da'vat qilishlik va ularga din o'zga o'rgatishlik o'zga e, o'rgatishlik va ana shularni zurriyotlarini dinga chaqirishlik va shunga o'xshagan amallar bilan mashg'ul bo'lishlik bu haqiqatda musulmon odamga sharaf va tepadagi shartlar bilanki unda ilm va iymon bo'lishligi lozim bo'ladi mana shu e, sabablarni biri musulmon mamlakati qo'ygan safar o'sha madaniyat markazlari va shunga o'xshagan hukumiy markazlarga ishrof qilishlik va hukumatni omonatini ado qilishlik mana shu o'rinlarda va ana shu diyorlardagi musulmonlarni ahvollarini bilib turishlik va shunga o'xshagan maqsadlarda istiqomat qilishlik bu ham foyda va ziyoniga qarab o'lchanadi agar foyda bo'ladigan bo'lsa alhamdulillah agar unga ziyon bo'lib keladigan bo'lsa unda ziyondan salomatlik salomat bo'lishligi lozim bo'ladi va mana shu sabablardan biri tepada etilgan ilm talab qilishlik uchun safar bo'lishligi mumkin bu haqiqatda xatarli masalalardan hisoblanadi sababi u diyorlarga safar qilgandan keyin so'zsiz kofirlarni qo'lida ta'lim olishlikka majbur bo'ladi odam odatda muallim mutaallimdan oliy bo'ladi o'qituvchi o'quvchiga o'quvchini ustidan qaraydi va o'quvchi har doim o'qituvchidan pastroq keladi va undan ko'pincha iltimoslar qiladi va ko'pincha yumshoq muomalalar qilib har xil E, holatlar bo'ladi va o'qituvchisini o'zidan oliy ko'rib uni bilimligini uni bir aql egasi va ilm egasi deb uni har xil noto'g'ri fikrlarini o'ziga bir fikrdek balkim manhajdek dindek qabul qilib qolishligi mumkin shuning uchun bu tolib ilmga tepada aytilgan shartlar lozim ilm va iymon va ularning shubhalari va shuningdek iloji boricha ana shu diyorlarda yurganda bir iymonda islomda tavhidda va sunnatda bo'lgan birodarlarni izlab va shular bilan muloqotda bo'lib va shular bilan darslar qilib va din masalalarini o'rganib va har doim shular bilan bir muzokarada bo'lishlik bilan dinini saqlashlik kerak va yana bir narsani bilishligimiz kerakki uni o'qib turgan darsi o'sha musulmonlar hojatli bo'lgan dars bilim bo'lishlik kerak ammo hojatsiz musulmonlar unga hojatsiz bilim bo'ladigan bo'lsa u ilmni mana shu kufr diyorida talab qilmagani afzal mana shu e, safar maqsadlarini biri tijorat uchun safar qilishligi mumkin bu ham kofirlar bilan tijorat qilishlik asl joiz va sahobalar va tobiinlar kufr diyorlariga tijorat uchun safar qilishgan balkim u diyorlarga safar qilishlik da'vat yo'llarini biri va qancha qancha diyorlar musofirlik bilan ochilgan tijorat yo'li bilan ochilgan va u diyorlarning egalari islomni mana shu safar bilan qabul qilishlikka qabul qabul qilishgan shuning uchun bu e, da'vat yo'llarini biri hisoblanadi buni bir fursat deb bilib ana shu diyorlarga safar qilib turgan musulmon birodarlar ana shu diyorlardagi dinsizlarni dinga chaqirishlikka va o'zlari juda bir chiroyli xuluqda bo'lib iymon va islomni haqiqatni ko'rsatishlikka harakat qilishlari lozim bo'ladi va mana shu istiqomatni turlaridan xillaridan biri ana shu diyorlarda doimiy istiqomatda niyatda yoki har doim istiqomatda turgan birodarlar ularni amri eng xatarlik holat sababi ular ana shu kofirlar bilan ana shu kofirlarni e, fuqaroligini olishligi u shular bilan bir, birga bo'lishligi va ana shu kofirlarni qo'l ostida bo'lishligi va vatandoshlik ismini ko'tarishligi va kofirlarni sanog'ini ko'payishligiga va bola chaqalari kofirlardan tarbiya olishligi va shularning xulqlar bilan ham xulqlanishligi va odatlar bilan ham odatlanishligiga sabab bo'ladi. Bu juda xatarlik. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytarlarki, "Man jama'a al mushrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu." Kimda kim mushrik bilan aralashib va u bilan birga turadigan bo'lsa, u shu bilan bir xil, shunga o'xshagandir. Bu hadis Sunan Abu Davudda Sheikh Al-Albani rahimahulloh hasan deydilar buni. va yana nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadilarki ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna azhuril mushrikin man mushriklarni orasida istiqomat qiladigan har bir musulmondan man pokman dedilar qalu ya rasululloh valima ye rasululloh nimaga bunaqa gap nima uchun bu gapni aytdingiz deganlarida de, la tara anarahuma boshqa bir rivoyatda la tara yanarahuma ularni yoqqan o'ti olovi birga ko'rinmasin buni imom xattobiy rahimahulloh bu hadisni ma'nosida aytadilarki ya'ni ularni ikkalasini hukmi bir bo'lib qolmasin kofir bilan musulmon bir xil bo'lib qolmasin degan ma'noda deydilar yoki Alloh subhanahu va taolo islom bilan kufrni ajratdi. Va qanday qilib islom bilan kufr bo'lak bo'lgandan keyin musulmon bilan kofir bir bo'ladi deydilar. Yoki uni ma'nosi bu ish bilan musulmon kofirga o'xshagan bo'lib qoladi, mushrikka o'xshagan bo'ladi. O'zini tutgan yo'lida va axloqlarida shunga o'xshagan bo'lib qolishligi mumkin degan ma'nolarni tafsir qilishgan olimlar bu dalolat qiladiki mu'min iloji boricha bir qattiq hojati bo'lmaydigan bo'lsa tepadagi bu masaladan oldingilari hammasi hojat tijorat va o'qish va da'vat va shunga o'xshagan ammo kufr diyorida abadiy istiqomat qilishlik va kofirlarni fuqarosi bo'lishlikdan hozirgi vaqtda ko'p olimlar qaytarishadi u joyda shunchaki bir vaqtincha istiqomat qilishlik majbur odamga mumkindir lekin ularni fuqarosi bo'lishlik va ana shu kofirlarga mushriklarga vatandosh bo'lishlik va shularga o'zlarini va'dalarini berishlik ana shularga sodiq bo'laman deb bularning hammasi iymonni asliga xilof kelgan holatda bo'ladi shuning uchun bu xatarlik va bu gapni man iloji boricha olimlarni gapiga suyangan holatda gapirishlikka harakat qildim sabab bu mana shu asrdagi musulmonlarni boshiga tushgan musibatlarni biri sababi ko'p ba'zi bir musulmonlar diyorlaridan siqilganliklari uchun kufr diyorlariga safar qilishdi va ular iloji boricha harakat qilishliklari kerakki azgina hayotlari qiyinchilikda bo'lsa ham va hayotlari torlikda bo'lsa ham musulmon diyorlariga kelishliklari o'zlarining diyorlari torlik qilgan bo'lsa boshqa bir musulmon diyorlariga kelishliklari lozim bo'ladi sababi unda ko'p boyagi tepada etilgan ziyonlar bor va nabiy sollallohu alayhi vasallamni tepadagi etilgan hadislari bor va bu mana shu aytgan gaplarimiz qisqacha safarni va istiqomani hukmlari shu bilan bugungi darsimizni to'xtatamiz subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma salli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in